Iraiak iruditu gaur, asteazkena da, eta hau berrion albistegia duzue berriozar irratiaren albiste emankizuna. Berriozarko Sahararen aldeko lagunak elkartasun deia egin dute. Berriozarko Sahararen aldeko lagune, lagunak kolektiboak anase kantolatu duen elkartasun karabanarekin laguntzeko deia zabaldu dute. Nafarroko Sahararen lagunak eh, bilbilgailu dute pres Nafarroan e, udazken honetarako karabana e, osatzeko, baina prestatutako kamioi zein erremelkea oinarrizko elikagaiaz bete behar dira. Honetarako deia zabaldu dute baita diru aportazioak emateko ere ondorengo telefono edota elbide honen bitartez. E, 6 sortzi 6 sortzi 0, bi bat e, errepikatzen dugu telefono zenbaki hau 6 sortzi 0, bi 6 sortzi 0, bi bat eta anas nabarra abildua hotmail.com. Ala berean, berriozarko Sahararen aldeko eh, lagunek gero eta giza laguntza gutxiago jasotzen ari dela esan dute. Hau dela eta e, kanpaina honekin bat egitera deia egin dute iraiaren hogeian baino lehenago. Bizi modu osasungarriak sustatzeko gida argitaratu du berriozarko liburutegi publikoak. Berriozarko liburutegiak bizi modu osasungarri buruz eh, dauden baliabiden giza zehatzeatza osatu du. Gidaren helburua da herritarrek eta arloko profesionalek eskura izatea agiri bakar batean hau eta aurreta gazten osasuna argitara emandako informazioa. Gida honek eh, bibliografia zein web elbide eta filmen inzenburuak biltzen ditu. Eta honetan ondorengo gaiak aurki ditzakegu komunikazioa alkola eta drogak gorputza aldakorra Elikadura kontsumo arduratsua internet eta zare sozialak eta irakurtzeko batzuk eta film, beste filme batzuk e, argitalpena ohitura osasungarriaren sustapenerako komunitate programaren barnean kokatuta dago. Hainbat dira programa erakunde sustaltzaileak adibidez Berriozarko udala Nafarrako Osasun Publikoaren Institutua Berriozarko Osasun etxean Berriozarko DBHko ikastetxea mendialdea bat eta bi eskolak baita herriko beste elkarte batzuk ere. Gida hau berriozarko udalaren webgunean e, webgune eiruvbikoitza.berriozar.es bitartez bizitatu daiteke. Eta jada, dena pres ikasturteari hasiera emateko mendialdea bat eta bian ikasturte berria urrengo iraren bostean ostegunarekin hasiko da eta berriro ere doako aurgarraiorik gabe abiatuko da ikasturte hau. Berritze pare bat egin dituzte mendialdea bat eta bian uda osoan zehar beraz dena pres asteko astear e, dagoen ikasturtea. Berriozarko udalak bertako berogailu sistema hobetzeko hogeita bost mila euro partida bat zuzendu du beste, eta beste aldetik Nafarroako gobernuak e, Amar mila eun da berrogeita masei euro jarri ditu berritzen lanak egiteko eskunt zentroetan. Irigintza zaiatik dirua haua e, areto nagusiko teiatua konpontzeko dela esan digute, nahiko zahartua zegoelako. Lan abiatzeko trebetasun taierra prestatu dute berriozarko gaztelekuan, ikariari elkarteak lan abiatzeko trebetasun taierrak iragarri ditu. Gaztei zuzenduta eta lan abiatzeko trebetasuna lantzea dute helburu izena emateko EPA iraiaren sortzian agortuko da, Eta parte hartzeko norberaren datuak eh, posta elektroniko bat e, bitartez ondorengo helbidera egin behar da. Ikariari abildua hotmail.com taier hau doainik da, eta iraiaren amar amaika amazazpi emesortxi emeretxi hogeita la hogeita bost eta hogeita zeian, e, eh, eta aurriaren batean garatuko da. Eta elkarte honek ere gazteendako zeharkaldi bat prestatu du, done jakue bidetik igaroko da, eta irailaren amairu amalau eta mabostean eginen da zehar kaldi hau izen amateko EPA irailaren zeian amaituko da eta jarduera honek hogeita mar euro kostatzen du berriozarko, eh, berriozarren erroldatu entzat eta berrogei euro kanpoko entzat. Izena eman nahi izan eskero ikariari abildua hotmail.com elbide bitartez egin behar da edota arte kale kalean zeigarren zenbakian dagoen berriozarko gaztelekuan asteartetik igandera arratzaldeko bostetatik sortxietara. Iraieko kultura agenda, jada argitaratu dute. Orain honetan paperezko agenda ez ateratzea erabaki du berriozarko udala. Hala ere, iraieko agenda eh, digitalean argitaratu dute. Agenda eirubebikoitza.berriozar.es udaleko webunean ikusi aiteke edo eguzkiplaza.neten. Beno, eta kirolaz mintzatuko gara orain, azkenean ezinezkoa izan zen, zapela lortzea, Joan den larun batean herri zerriko Nafarroako herri kirol txapelketa jokatu zen berriozarko jargi parkean. Berriozartarrak lan bikaina izan arren ez zen nahiko izan txapela lortzeko. Lortutako lau puntuak lehenengo proban, hau da lokotz biltzea zaku lasterketa aizkora korrika eta arpanan lehenengo postua berriozarri eman zion larun bateko ekitaldian. Alata guztiz ere, zailkapen orokorrean askenak geratu ziren. Berriozarko ak oso lantxukuna egin zuten ere bai txinga eta ingudearekin lehenengo postua lortuz e, larun bateko jardunaldian eta merezi zuten bigarrena e, orokorrekoan. Segidan esango dugu txapelketa honen sailkapen orokorra. Lehenengo proba kombinatuan, azken maitzak izan dira txapeldunak e, berako taldeak amabi punturekin, bigarrenak menditarrak amaika puntu, irugarrenak arraiotzekoak, amar puntu eta laugarrenak eta azkenak berriozarkoak saspi punturekin. Bigarren proba kombinatuan berriz, e, txapeldunak berako e, taldeak amabos punturekin, bigarrenak berriozarra maika puntu, irugarrenak arraiotzeko e, taldea saspi punturekin, baita laugarrenak e, menditarrak ere saspi punturekin. Bigarren kombinatuan berdinketa egon zen irugarren posturako. Berdinketa hau hausteko ingude probarekin egin zuten minutu eh, erdiko proba zuzen ere, menditarrak eh, taldeko ordezkariak, hogeita zei altxadi egin zituen eta arraiotzekoak hogeita beratzi, beraz, hirugarren postua arraiotzen aipatu dugun bezala e, jartun honetan, Josecho Urrutia, Xavier Aristegi eta Xavier e, Igoarri, e, Igoarri jasotxaiak ere parte hartu zuten berriozarren erakustealdi moduan. Minutu terdiko txandak egin zituzten jarraian eun kiloko zilindro zaharra eta eun kiloko kubikoan. Eta espinin egiteko euskaraz berriozarko polikiroldegian, berriozarko polikiroldegia berrikilaneke enpresa publikoaren eskutik, kirolaz eta euskaraz egiteko aldi berean eskaintzen du. Euskarazko espinin taldean e, 2000 garren urriatik e, eh, 2000 da malau garren maiatza bitarte, aritu daiteke astearte eta ostegunetan arratzaldeko saspietatik sortxetaran. E, izen amateko epea iraiaren bederatxean hasten da eta polikiroldegiko bazkidentzat egun da berrogeita lau euro kostatzen du argibide gehiago aurki daiteke irubebikotxa.polideportibo polodi, e, polideportibo berriozar puntu ez edo eta e, irubebikoitza berriozar puntu eta baitare eguzki plazan punto eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain. Goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira. Zerua odei gutxiarekin edo oskarbi egongo da. Ego ekialdeko aizea hul bizia ibiliko da eguerdian ipar ekialdera egingo du temperatura minimoak eh, nahiko jeitxi eta maksimoak nahiko igoko dira. Badirudi atxoko predizio berbera da, baina ez, Gaurkoa da. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozarri irratiaren sintonian FMko eun punto edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.